Hi sa inyo, Sir Red. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Maria. Ito po ay aking third story na na-send sa inyo at marami pa po akong gustong ibahagi patungkol sa kababalaghan na naranasan ng mga relatives ko. At isa na po roon ang karanasan ni Lolo. Hello, it's me again, Phoebe from Twitter. Fourth time na mag-share ng story. Ito po'y naganap noong May 20 ng taong ito dahil kailangan ko pong gumising ng maaga sapagkat uuwi kami ng Laguna. So wala po talaga sa hinagap na ang madaling araw na pagising kong iyon ay may magaganap na kababalaghan. Isa po akong estudyante mula po sa FEU, uh, ah, Manila, Maine. Taong 2010 nang mangyari po sa akin ito, Sir Red, at ngayon ay gusto ko pong madinig na maibahagi dito po sa inyong channel sa pamamagitan ng SHS. Ang mga kuwento ni na Phoebe, si Maria, at si Lot Lot ang bibida dito syempre sa ating Yo Yo Yo. Alam niyo na, SHS, subscribers, Hilakbot Stories, kasama ang inyong lingkod. Ako po si Red hanggang sa matapos ang tatlong kwentong featured for today's episode. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Pero bago po yon isang silent listener and subscriber natin since 2019 ng eh, dito sa HTV at sa Lakbot Haunted History, si Mark Rigo Tanyedo. Yan, pinapatiktik po niya ang kanyang sarili lahat po ng uploads po ninyo sa Red Old and Latest na panood at napakinggan ko na and more power sabi niya sa akin, more, power sa inyong channel, sabi niya. Si Mark Rigo Tanyedo, maraming salamat. Si Lorenzo Jose Enzo Litua, Lit, ano to, Litawa Ayan, good afternoon po Sir Red, palagi nakikinig sa mga uploads, more uploads to come. Habi niya at si BB ko. Hi po, sabi niya dito, patiktik naman po ako habang nakikinig po ng HTV 24-7 at na mag-uumpisa ng trabaho yan po lagi kong uh, ginagawa. sa amin. salamat. Thank you! At ganoon na rin sa lahat na rin ng mga channel members. Once again, ang ating pagpapasalamat, mababasa, mababasa nyo na po. Ano ba nangyayari? Bleh, ay ano nangyayari? <laughs> ano nangyayari sa iyo? lahat po ng pagpapasalamat natin sa mga current na channel members natin ay naririyan na po sa description section. I don't know kung sa pinned comment din ata. Uh, maraming salamat po sa inyo at dyan na lang po namin ibubuhos ang inyong ang aming pasasalamat sa inyong pagsuporta at pagkapit sa matigas at paghimas sa madulas at hindi pang iwan sa amin dito po syempre sa ating channel na ito. So unahin na po natin ang kuwento dito ni Maria at ito po ay sabi niya medyo may katagalan na pero naalala ko lang po nang minsan ako po ay nakikinig ng isa sa mga story ninyo. So tulad nga ng kanyang nabanggit, karanasan po ito ng kanyang lolo. Matagal na rin pong wala si lolo at halos tatlo o higit sa tatlong taon na rin po. Si Lola na lang po ang nagkwento sa amin nung tungkol sa nangyari kay Lolo noong siya ay nabubuhay pa at maliliit pa noon si na Papa. So matapos nga po yung paglalako ni Lolo ng nilagang mais, naparaan daw po siya sa isang lamay na malapit lamang sa kanila. Gabi na rin nung time na iyon at nakinuod lamang talaga daw siya doon ng mga nagsusugal. Sa katunayan nga po ay sadyang lasinggero si Lolo pero sa mga oras na iyon ay hindi talaga niya ay ah, hindi talaga siya nakainom ng kahit konting alak man lang. Basta't naengganyo, naengganyo siya sa panonood ng mga naglalaro ng baraha. Hanggang sa lumipas nga po ang oras at magbabandang alas 12 na daw po iyon nang maisipan ni Lolo na umuwi. Tahimik at madilim na rin ang ilang bahagi ng daanan dahil na rin sabi ni Lola na noong panahon sa probinsya ay eh talagang wala naman daw pong lumalabas na tao pagpatak ng alas 6 pa lamang ng gabi. Pero kahit papaano naman ay meron na rin pong mga poste ng ilaw sa ibang bahagi po ng kalsada. So habang naglalakad po si Lolo sa bandang tulay, naramdaman daw po niya na parang may sumusunod sa kanya sa gawing likod. Hindi naman po siya nakaramdam ng kung ano man ngunit sadyang ngunit sadyang di lang siya mapakali. Saglit lang sanang susulyapan iyon ni Lolo, ngunit pinagsisihan niya ang kanyang ginawa. Halos nagtindigan daw po ang buong balahibo o lahat ng balahibo ni Lolo sa katawan nang ma-realize niya ang isang nilalang. Wala daw po iyong muka bagkus ay kitang kita daw po ni Lolo na parang halos kalansay at parang naaagnas na ang laman nito sa bandang muka at kamay. Nakasuot din iyon ng itim na balabal at ang unang pumasok sa isipan ni Lolo noon ay si kamatayan iyon. So halos mamagnet nga daw po ang paningin ni Lolo sa bandang mga mata nito dahil habang tinititigan daw po niya ng matagal ay para bang lalong lumalalim ang kadiliman na kanyang nakikita. So sa takot po ni Lolo nagmadali po siyang maglakad sa tulay. Pagsapit po ng kinaumagahan, nabalitaan na lamang po ni Lolo na yung asong nagsilbing saklolo niya ng gabing iyon ay wala ng buhay. Nakanganga lamang daw po as in nakabuka ang bibig at nakahandusay doon sa tulay kung saan niya ito huling nakita. Ayon po kay Lola, sabi sa kanya ni Lolo, na laking pasasalamat daw ni Lolo nang meron daw po sumulpot na aso sa pagitan nila kung kaya't nakalagpas na siya ng, ng tulay at ito daw po ay pagmamayari ng taong nakatira malapit sa dulo ng tulay na yun. Sabi pa nga po nila, yung tulay na kahit naman po, kahit hindi naman daw po kahabaan nung time na iyon, ay pakiramdam po ni Lolo ay ang tagal-tagal niya bago makarating sa pinakahangganan. Sa katunayan pa nga po, madalas na tinatahulan noon si Lolo nung asong iyon pag dumadaan siya pero pag sa pagkakataon daw na meron nakitang nilalang si Lolo sa tulay, ang tinahulan lamang daw ng asong iyon ay yung nilalang na nasa likuran ni Lolo. Dahil doon, hindi na daw po nakadiretso pa yung nilalang na iyon para sundan si Lolo. Doon nga po nagkaroon ng conclusion sina Lola na marahil yung buhay ng aso ang naging kapalit imbes na ang buhay ni Lolo. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Malinis at uh, gusto ko yung pagkakasulat po ni Maria dito po sa kanyang kwento at sa kanyang ikatlong kwento to be exact na ibinahagi sa Sindak Stories 2008 at gmail.com. Maraming salamat kay Maria. Talagang may mga correct punctuation marks, may indention, talagang <laughs> pinagandaan niya itong kwentong ito. Ganun pa man, uh, kung babalikan nga natin talaga guys, yung mga sinasabi ng mga, kas- alam mo yung mga kasabihan ng mga matatanda, lalo na syempre oriented po talaga tayo doon. Natatandaan nyo, uh, sigurado kayo din na touch o na orient din kayo sa ganito na ang mga pusa, ang mga aso o kahit anumang mga klaseng alaga. Sabi nila kapag namamatay daw yung mga yan, kahit sabi mo na siguro lima yung aso mo dyan, isa, yung, isa sa mga yan namatay, parang sinalo niya yung sanay karamdaman ng kanyang amo. Ah, di ba totoo naman eh kasi may mga ganun. For sure pare-pareho tayo ng paniniwala pagdating sa ganito. Kasi yung bang parang uh, sabi nila parang spiritual, somewhat parang may pagka-spiritual at saka uh, parang bantay ang datingan po ng mga alagang hayop natin. Kaya 'di ba sabi nga nila hindi man yung parang literal na kung kailan merong ibang tao na maaring uh, ah, tag dito umapis sa'yo, susuguri ng alagang aso mo. Hindi ganon. Ay ibig ko sabihin yung bang parang katulad nito na parang isipin ninyo na kapag halimbawa merong pong isang kaanak tayo na may karamdaman isa sa mga alagang aso or pusa po ninyo yung mawawala at mamamatay. Ang yun nga talaga kaya naniniwala po tayo doon. Yaman din lang syempre tayo din po ay talaga nag-aalaga ng mga aso at saka ng pusa. Ang dami dito doon sa bahay namin sa QC <laughs> sa subdivision. Um, ang nangyari, um, bigla-bigla kung kung susumahin natin kasi yung mga ugali nito, bigla-biglang mawawala yung mga yan. Ganun daw po talaga ang mga ugali nila kapag nararamdaman nila na parang weak na sila Mahina na at parang di na nila makayanan yung kanilang nararamdaman na sakit. Bigla-biglang mawawala yan, hindi nakakain o kaya naman ay eh, kung saan mo nalang matatam- matatagpuan na sulok. Tapos parang ganun nga, parang sasaluhin daw niya yung sanay karamdaman o kamatayan ng isang kaanak o isang tao na parang nag, nagsilbing amo na rin niya. Di ba? Parang ganito rin po kaya kung bakit natin nasabi ito kasi parang ganito rin yung nakita natin dito sa kwento na tama yung sinasabi dito ni Maria na parang parang kamat, sabay kamatayan, parang itsura daw ni kamatayan yung nakita ng lolo niya, di, dapat sana yung lolo niya daw ang kukunin, parang ganon. At saka sabi dito yung, yung sundo yung kinukuha daw ni kamatayan, ang nagiging kapalit daw nito ay mga hayop o alaga which is ito nga binanggit ko sa inyo kanina. At sabi nga nito yung tipong halimbawa daw uh, may isang tao na nag-aagaw buhay o na gumagaling ngunit namamatay naman daw yung isa sa mga... Oh, ito nga din po yung sinasabi ko. Uh, ito po ay nasa PS as in nasa bandang dulo nung uh, entry ni Maria. So tama yung sinasabi ko. At least may kasangga, may kakampi tayo <laughs> dito sa paniniwala na yon. Kape ni Lola Trinidad, natikman mo na ba? Nako naman, sabi ko nga sa inyo, Tikman mo na ng maibigan ng ah, dark choco, double choco, ang ah, butterscotch, ang macadamia, ang barako, french roast, at saka yung paborito din po natin may caramel kung hindi ako nagkakamali. I-check nyo na po sa ating HTV merch para makita po ninyo guys kung ano yung mga available na stocks. At bukod po sa drip coffee na una po natin na inintroduce, inintroduce sa inyo, uh, meron din po tayong steep coffee which is ito yung coffee na nasa tea, tea bag at yung prep preparation po niya ibababad katulad ng tsaa. Okay, so para sa akin mas madaling i-prepare yon. Mas gusto ko rin yung uh, dark choco na flavor po nila uh, ngayon. At saka hindi lamang po yan, syempre may corn coffee, corn and mangosteen coffee na po ang kape ni Lola Trinidad. Kaya itikman nyo na rin po yan. Ito po'y tinitimpla talaga, as in timpla kasi powdered po siya. So sana'y matikman nyo rin po ito at asahan po namin syempre na kahit papaano ay magkapag-leave kayo ng review sa ating mga kape ni Lola Trinidad kahit po sa Facebook o kaya sa HTV Merch mismo. Maraming salamat sa 4 or 5 stars na inyong binibigay at ganoon na rin syempre sa mga uh, best review views nung natikman na ninyo itong mga coffee natin, ang kape ni Lola Trinidad na lagi po nating hinihigop kapag tayo po ay nagre-record mapadito man sa studio o kaya dun po sa bahay. Anyway, second story na pala tayo. Third sana sabihin ko eh. Second story naman po tayo. Ito po ay meron pong mga pictures na inattach. Ito ay ang fourth story na ibinahagi po ni Phoebe at siya nga ay isa din sa mga follower natin sa Twitter. So ito po ang kanyang kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Noong May 2023 ay kailangan po namin gumising ng maaga dahil nakatakda po yung pag-uwi namin sa Laguna. Kaya nagising po ako ng 4.30 ng madaling araw para maligo. So kapag naliligo ako, dinadala ko po yung lumang phone ko para mag-music. Tapos pag open ng phone ko, Aksidente ko pong napindot yung gallery at kinilabutan ako dahil may pictures na hindi naman dapat nandoon. Sira na rin po kasi si Red yung camera ng old phone ko na iyon kaya hindi ko na ginagamit. Kinabahan po talaga ako ng sobra. Ang creepy ng nakita ko na pictures na iisa lang naman ang itsura nun kisame ko at yung lagaya ng mga ipit ko at ang dami. As in umabot po ng 109 yung shots ng pictures na iyon tapos may isang picture doon na nakailang take pero ganun pa din ang nakunan. Mabuti na lang dahil natatakot ako noon. Ano? Ah, nag-take pero ganun pa din ang nakunan, sabi niya. So nat- natakot daw siya. Mas lalo po ako nakripihan Sir Red nung tiningnan ko yung date may 19, 2023, 7.22 a.m. to 7.34 a.m. Natakot po talaga ako dahil nung time na iyan ay wala ako sa bahay at nakatitiyak akong nasa biyahe na ako papasok ng work. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So yun lang po yung kanyang kwento. Baka may nag-aabang pa ng ibang uh, part nitong kwento po ni Phoebe. Pero yun lang po talaga. At medyo kahit paano kinilabutan naman ako doon kung di ba? Wala, sure kang wala kang kasama sa bahay na ano ah, na pwedeng gumalaw niya na ah. or baka akala mo Ah, kasi nung una, nung habang nasa gitna pa lang tayo ng kwentuhan nito, ah, Phoebe, ang iniisip ko hindi kayo nadaganan mo lang o kaya dahil nadaganan ay eh, kusang alam mo yun. minsan kasi may ganun yung mga may, may, may mga problema yung cellphone lalo na kapag touchscreen na kapag halimbawa kahit naka-lock yan minsan napipindot dahil sa bigat ng katawan or kung ano man nagiging sensitive yung kanyang touchscreen tapos nakakapag-take tuloy siya ng pictures na o kaya sabihin natin na parang nabubuksan yung ibang apps kaya minsan pagising mo 'di ba kung hindi man katulad ng nangyari sa iyo eh parang nag, nag-rumble yung pagka pinakaayos mo ng mga uh, icon ng mga apps. Parang ganon. Pero nung sinabi mo lang ito, bandang huli, yung mas nakripihan, the plot twist, eh wala ka sa bahay at nasa biyahe ka. So ibig sabihin talagang iniiwan mo yung phone. Meron po dito kasi sabi niya, meron po siyang dapat sanang isisend na video. Pero in-screenshot na lamang po niya bilang proof at ito'y inattach niya dito sa email natin. So unahin po natin itong nakalagay na parang sabi niya dito ito yung details, uh, title, ganyan and then ito nga oh, nakalagay po wag na yung mga resolution, wag na yung orientation tingnan nyo na lang po dito yung date May 19, 2023, 7.34am habang yung isa ay 7.22am kaya kung titingnan natin yung picture na isinend po niya sa atin sabi nga niya kisame daw ito tapos sabitan tama ba yon na pagkakakomprehend ko Lagayan ng ipit, ayun sabi niya so ito nga siya na picture niya tas multiple as in ang dami nga, ang daming version. 'Di ba? May kita niyo yan. Wala naman po siya, wala naman po tayong dapat i-encircle dito na kung ano mang kababalaghan. Pero yun nga, sino, sino yung nag-take ng picture kung sakali man, di ba? Mga ganyan. Tapos nakikita nyo dyan, andyan po yung bagong, ano yan, uh, nail polish ata. <laughs> na, nakuko ni Phoebe. <laughs> siya, siya po yan. Maraming salamat sa iyo. At mas mainam nga sana ano, yung video sana. Ano, pero ito na yung pinaka-proof. Ito rin naman po yung makikita natin. Kaya yun, yun, yun yung kinilabutan siya. Sino yung kumuha? Di ba ng picture na yan? Di ba? Maraming salamat Phoebe at sa iyong ikaapat na beses na pagsisend ng kwento. Third story naman po tayo mula naman dito kay Lotlot at ito ay may kaugnayan sa kanilang Science Building CR. Ito po isinend niya sa ating Facebook uh, sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories Facebook page. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Hindi naman po lingid sa kaalaman namin Sir Red, lalo na kami mga tiga FEU sa main campus sa Manila, na noong panahon ng mga Hapon, itong CR o yung kung saan nakalagay ang CR ay dati daw pong morgue nung panahon ng Hapon, nung ginawa sigurong quarters, headquarters ng mga uh, Hapon ito noon. Ito po ay yung sa FEU Science Building. Siguro kung may mga tiga FEU din po nakikinig ngayon, tiyak ay aagree sila at malalaman nila dahil talagang hindi naman naiba sa kanila ang kwentong ito. Pero hindi ko po talaga inaakala na isa ako sa makaka-experience. Alas dos po iyon at normal na araw dahil may PE class kami. Hindi naman ako kinila- kinikilabutan talaga noon si Red nung nalaman namin na o nalaman ko na morgue dati yun dahil maganda naman na yung building eh. So habang nasa klase ako, nagpaalam ako at magsi-CR muna sa dulo ng third floor. Malaki po yung CR doon at madaming cubicle. Sobrang liwanag dahil may bintana at ilaw kahit papaano sa CR. So jumingil ako pero habang umiihi, nararamdaman ko po yung mabigat na pakiramdam. As in bigla. Alam ko naman na kapag nagkaroon ng ganito ay may negative energy. So isa lang ako noon at sa kahibangan ko, chinek ko isa-isa yung cubicle ngunit wala namang tao. So naghugas ako ng kamay at naramdaman kong sobrang lamig at nag-iba lalo yung aking pakiramdam. Nagmadali na akong lumabas ng CR ngunit ayaw pong magbukas yung pinto. Pinilit ko po with all my strength pero ayaw talaga. Nakatatlo o apat na beses po akong hila pero ayaw pa din. At ito po'y nakapagtataka dahil hindi naman dapat nakalak or mailalak yun. So nagdasal po ako ng ama namin and after po nun, hinila ko pa din na malakas yung pinto at bumukas na parang papel lang sa bigat at napatalsik pa nga ako pabalik sa gitna ng CR. Alam niyo yung parang nakipag tug of war ako tapos binitawan nung kalaban namin yung hinihila. Kaya sa sobrang takot ko, agad-agad ay tumayo po ako at tumakbo papalabas. Hindi hindi ko po malilimutan yung karanasan kong iyon. Wala naman pong nagpakita sa akin doon pero alam ko na may kasama ako sa loob ng CR. Freshman po ako noon nung mangyari ito. Yung prof namin tumigil din sa pagkaklase sa second floor sa same building kasi sabi niya may nakikisit in daw na babae. Madaming bakating upuan pero hindi niya sinabi kung saan. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa ibinahagi mong kwento, Lot Lot at uh, Lot Lot and Friends. <laughs> Kung sino man yung mga iba pang mga uh, kasama mo na nakasaksi o kaya nakaranas ng same experience sa inyo. Sabi ko nga, lahat ng mga eskwelahan kung hindi po dating sementeryo yung lote na kinatitirikan, lalo na yung mga luma talaga at uh, nakasaksi ng digmaang pandaigdig yung World War II eh talagang naging headquarters at hindi natin maitatanggi na meron pong uh, sabi natin historical significance. Tanggalin muna natin yung nakakatakot na part. Merong historical significance yet dark history. Ito mga ganito, di ba? Hindi na natin hindi na po na tayo magbibigay ng example kasi baka magtunog tayong hilakbot haunted history. Pero subscribe na rin kayo doon for more videos and hunting histories na i-discuss po natin doon, okay? At ganoon na rin syempre sa ating one-shot horror stories na Sindak at sa ating uh, Red Diaries Tagalog Love Stories at sa Pulang Likido Animated Horror Stories. Sana po pag-pray ninyo na magkaroon tayo ng swak na oras, uh, sapat na lakas para na sa ganun masustain natin lahat itong mga channel na natin nasimulan at na uh, syempre sa pamamagitan ng support din ninyo ay hindi naman po tayo magtatagal dahil dyan. Okay? Ilakbo 24-7, huwag ninyo kalilimutan at ganoon na rin syempre sa iba pang mga platforms na kung saan ninyo kami napapakinggan. Okay? Balik tayo dun sa sinasabi natin yung tungkol sa mga uh, panahon pa ng hapon, mga ganyan. Um, alam naman natin kung gaano kalupit yung mga hapon noon, di ba? At kung gaano uh, katindi yung pinagdaanan ng mga prisoners of war, kung ano man yung iba pang mga uh, pinaslang nila, nga ng hindi makatao talaga, di ba? Kaya nga sabi nga natin, dahil doon sa ganong klasing mga pangyayari, talagang magha-hunt ang mga sabi nating kawawang victim nito, yung mga pinaslang ng basta-basta na katulad nun dahil hindi naging maganda yung kamatayan nila, believe it or not, di ba? Kaya ito sila, sila mismo yung mga natitira diyan at sila yung mga nagpaparamdam. Tulad nga sabi dito sa CR, mga ganyan, uh, halos hindi naman na din kahit naman sa NU, sinasabi, kahit kabago-bago na guys ha, meron pang mga ganyan-ganyan din mga pagpaparamdam, di ba? Kaya ako naman syempre, uh, kumbaga immune ka na o kaya, di ba, alam mo na yung mga plot twist na mga ganitong klase, mga multumultuhan at saka parang tuloy pag napapakinggan ko sa mga klase ko yan, yung parang syempre, ano, ikaw ba Kuya Red, naniniwala ka? Ganun. Sabi ko, oo, oo. oo. <laughs> ganun na para matapos na. Pero pa, alam mo na yung mga ganun, mga school horror stories. And speaking ng school horror stories, eh, Natatandaan niyo yung kwento ng Mary Cherry Chua which is an urban legend na sabi ko nga sa inyo uh, ginawa po ginawa ng uh, film o movie version. Suportahan niyo rin po yung mga gawang Pilipino pero ang gusto lamang po naming linawin ay eh, hindi po ito yung novel version na atin pong inirelease at pinap- pinapadinig sa inyo at available pa rin po ngayon dito po sa Hilakbot na novel version ni Sir Angel Portea. Ito po ay iba, ibang version niyo sa film pwede, panoorin nyo na lang para kahit paano malaman ninyo yung difference and then uh, pakinggan nyo ulit yung version natin dito para makita nyo po mas, di ba, kung ano yung <laughs> mas maganda. Huwag <laughs> na ganun. Pero sabi nga natin, speaking nung mga uh, kwento-kwento na ito, sabi ko sa inyo, dito nga sa, uh, dito nga sa bago na, bago na tayo na Fairview Campus na kung saan, saan po ako nag-aral eh ganun din may mga story-story na ganyan pero kapag ah, katulad nga din kapag doon sa mga student ano um symposium or kung ano-ano pa may inaatinan natin nitong mga, mga nakalipas na taon, uh, nakikilala ko rin yung ibang mga estudyante from other alam mo yun, uh, campus ng National University. Katulad na lang yung sa National University sa Kalamba doon talaga maniniwala pa ako na may mga school horror story scary stories, mga ganyan. Dahil ito pong NU doon na campus doon ay dati pong isang abandoned school which is yung St. James College ng Kalamba. Nag, na, alam ko nag, nag, na bankrupt kasi ito at nag-close noong 2012 pero nag-start sila ng 1997 kung hindi ako nagkakamali. Tapos na-abandon siya since 2012 at Tsaka yun na, naging tampulan na ng mga kwentong katatakutan dahil matagal-tagal din po siya na na-abandon. At sabi nga nila kapag sa ganitong klase mga abandon spaces, eh meron po talagang mga parang, syempre, mga elemento na titira daw dyan, mga ganyan. Eh, yan yun yung sinasabi nila. Anyway, maraming salamat po sa inyo dahil kahit papano ay napakinggan nyo na naman ang inyong mga kwento at pinakinggan nyo ang inyong lingkod na si Red. Wala naman na pong iba. Send your stories to sindagstories2008 at gmail.com kung love story yan sa reddiaries2021 at gmail.com. Naghahanap po ang Ilakbot Haunted History ng writer or scriptwriter, researcher para po sa mga, siyempre sa mga content natin doon. So kung halimbawa able ka at kaya mo naman ng research, kaya mo naman magsulat ng katulad ng mga episode na pinaparinig, pinapanood natin doon, mag-send ka rin ng sample mo sa sindakstories2008 at gmail.com at doon na lang po kayo mag-usap ng uh, producer nila. Walang kakwenta-kwentang producer na si paring RJ <laughs> at saka iba mga kasama natin sa Hilakbot Hunted History. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. Love you guys. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya itype at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Thank you.